Nilqakom għal 23 programm fi sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess Forsi nintebħu illi huma wkoll mod ieħor. Għajna l-programm ieħor fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk ehm, qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Matul il-perkors ta' dawn il-żewġ sensiliet ta' vjaġġi enċiklopedici, għana tqajna ma' diversi tipi ta' mistennin. U mux kolla, naturalment, kienu wikipedisti attivi. Il-raġuni illi jgħadnaj dan hija illi ġiel il-tqajna ma' nies illi huma eh, Wikipedisti imma f'sensi differenti jew bħala arreja tal-Wikipedia jew inkella bħala persuni attivi fuq sma oħra ta' dak li għandu x'jaqsam mal-Wikipedia anke jekk mhux direttament mal-Wikipedia nfisha e b'xi waħda madwar 300 lingwa idli teżisti. Uħud mill-mistiedna li kellna kienu Wikipedisti attivi u dawn kienu jinkludu wkoll Wikipedisti attivi fuq il-Wikipedija bil-Malti. Li żgur tal-anqas fejn nafjien, sissa qatt ma kellna la f'din is-sensiela u anqas fis-sensiela preċedenti ta' dawn il-vjaġġi enċiklopediċi huwa xi ħadd illi beda jikkontribwixxi kitbiet fuq il-Wikipedija bil-Malti matul E propju l-andament ta' dawn is-sensiriet ta' vjaġġi enċiklopediċi. U allura illum sa missu ma' xaħat illi ja propju f'din il-kategorija. Wikipedista illi sa biss ftit tal-ġimatilu Zgur illi law ma kien jiddiskrivi li l-nifsu b'dan il-mod u isqanqas ħaddieħor, inkluż jien ma konna naslu illi niddeskrivuh b'dan il-mod. Illum jiena nasel li ngħid li huwa wieħed mill-aktar Wikipedisti attivi fuq il-Wikipedija bil-Malti. U minn flok ma inkompli ngħid aktar dwaru jiena f'din l-introduzzjoni, ikun tajjeb illi ngħaddu biex nisimgħu direttament minn għandu. Jiena għalissa Se ngħidilkom biss illi dan il-mistieden illi għandi llum jismu Clyde Treganza. U kif għamilna ma' diversi mistednin oħra, Clyde jibda billi jirrakkontalna l-interess tiegħu dwar dan l-arfin ġenerali illi anka naslu biex insibu fl-enċiklopediji anke lilin mill-Wikipedia. Jien niftakarni minn mindu kont żgħir nħobb ħafna dokumentarji tal-BBC pereżempju ta' Sir David Attenborough jew inkella mill-lat Taljan ta' Piero Angela, Super Quark u Quark, jew tat-tifel tiegħu mbagħad Alberto Angela, Norsu dove s'est u ħafna vjaġġi oħrajn li kien jagħmel. U niftakarni jew qabel imur l-iskola jew wara dejjem narahom. Imma mbagħad ovvjament id-dar kelli L-inċiklopedija fil-bidu jien qiegħed fil-ġenerazzjoni isu tan-nofs fejn kien għad m'hemmx il-floppy disks jew is-CDs fil-bidu fejn kien hemm l-Enkarta u l-Britannica fost l-oħrajn li kont nuża, imma kont nuża wkoll il-New New Junior Encyclopedia kien jisimhom l-antiki net, u mbagħad l-Everyman's Encyclopedia wkoll l-antiki li kienu bnew ommi u missieri kienu joħorġu qishom kull ħmistax jew kull xahar Eh, u jaqduhom mbagħad bil-binders u għadhom hemm fil-librerija tad-dar. Eh, u kont nieħu pjaċir meta kont żgħir nqalleb fihom l-ewwel affarijiet kurżità bħal pereżempju l-ewwel eh, belt kapitali jew l-ewwel pajjiż, l-ewwel ittra. jew tal-Junior Encyclopedia niftakar kienet aardvark kont infittex l-annimal x'inhu. U mbagħad l-aħħar wieħed l-bliet kapitali l-ewwel waħda dak iż-żmien kienet Abuja tan-Niġerja, mbagħad saret Abu Dhabi u fl-aħħar waħda kienet Yerevan dak iż-żmien u mbagħad wara l-isfaxxat l-eks Unjoni Sovjetika, l-eks Jugoslavja, saret Zagreb per eżempju, affarijiet kurżità jrijek trivja, letteralment. Imma mbagħad kont inqalleb kif kif smajt fil-arti fil fil-xandira ma' Mark per eżempju, kif tibda tara, tibda minn kaħħal u tispiċċa fil-piramida tal-Eġittu, dik oġbitni wisq, għax hekk konna nagħmel u hekk qed nagħmel issa fil-Wikipedija. Li għandek hu li qabel dawn in-nies li kont nara fid-dokumentarji jew fl-enċiklopediji bil-miktub, kienet kont inkun spettatur jew utent li qed nużhom, ma kellix mod kif nista' nikkontribwixxi. Mentri mbagħad mill-lat ta' kif daħlu l-Enkarta u l-Brittannika fejn tista' tibda tara l-filmati u r-ritratti u ddaħħal ir-ritratti kont nieħu pjaċir noqgħod nibgħatilhom xi ritratti li kont nieħu jiena. Jew inkella issa bil-Wikipedia Jien kont nuża iktar fuq livell ta' sitt lingwi li naf l-iktar, mhux il-Malti, għax ma kontx naf li hemm daqshekk artikli, nistqarr ngħid, inqer ngħid, u kont nużhom l-iktar jew fuq il-livell ta' xogħol, għax jien kont interpretu kif ukoll issa traduttur, kont kienet mod kif fl-interpretazzjoni simultanja fil-kabina ma jkollokx il-possibilità li toqgħod tqalleb fl-enċiklopedija, allura bil-Wikipedia jekk tkun ikollok pereżempju xi deputat li ma tafx qed tisimgħu mill-awdjo ma ma tafx jekk hux mara jew raġel għax qed tieħu r-relay fl-interpretar, kont infittex l-isem, pereżempju Ażjatiku jew jew Għarbi, U nara jekk hux mara jew raġel, x'jekk ikun mill-Portugiż tinduna x'jgħidlek abrigado jew brigada u tasal. Imma jekk ikun mill-Ingliż, jekk isellem ma tkunx taf jekk hux mara jew raġel, kont nibda nara hekk. Imbagħad l-istess, mill-ftit tibda mill-isem u mbagħad tasal għal xi ħaġa oħra u l-istess qed nagħmel issa jiena nħobb ngħid li jien bniedem kurjuż, il-kurżità l-ewwel qabel kollox, nħobb nitkixxef fuq dak li jista' jsir iktar milli jerf narah bħala għarfien ġenerali fej eh, kif tgħid taqsam l-informazzjoni li sib tqalleb u iktar ma ssir taf u iktar ma tivvjaġġa ħaġa ġoħra li toġobni ħafna, iktar tkun tista' tqabbel ma' affarijiet oħra li taf diġà u tinduna kemm fil-verità ma taf xejn. Allura iktar tibda tfittex. U aħna ma' Clyde li sankomplu nfittxu naraw li nagħmlu huwa li nifmu anke ftit aktar ir-rwol tal-Wikipedija f'ħajtu anke minn żminijiet aktar kmieni matul ħajtu, l-impressjonijiet oriġinali li kellu għall-Wikipedija qabel ma anke beda jifhem kif taħdem u eventwalment wasal fejn aħna llum biex anke jikkontribwixxi direttament għall-kontenut tagħha. Niftakar fil-bidunett l-għalliema kienet qisu kważi l-inkubu tagħhom Ħmar il-lejl li Alla ħares tuża xi ħaġa mill-Wikipedija jew Brittannika dak iż-żmien jew l-Enkarta għaliex tinqabad li qed tikkopja jekk tuża f'xi proġett jew xi ħaġa hekk. U niftakar fil-bidu nett jien minn dejjem kont inħobb inqalleb il-Wikipedija b'lingwi differenti. Jiġifieri kont insegwi l-iktar dak iż-żmien meta kont l-iskola bl-Ingliż, bit-Taljan u kont niddiletta ftit bil-Ġermaniż dak iż-żmien. U kont nara li l-bażi l-iktar qawwija fejn ikun hemm l-informazzjoni l-iktar affidabbli biex ngħidu hekk kienet tkun dik bl-Ingliż, għax l-iktar li fil-fatt għandha artikli anki issa. Imbagħad il-Ġermaniż, u mbagħad it-Taljan, imma jiddependi l-qasam. Jekk ikun pereżempju mill-lat politiku jew reġjonali, diġà ċertu affarijiet, per eżempju, jekk hemm fittex fuq belt fuq l-ikel, per eżempju, anzi, fuq l-ikel, jew eh, tradizzjonijiet tal-folklor, aħjar nara l-Wikipedia bl-Italjan ta' kizmin, għal ċertu affarijiet li kont infittex jien, u jekk inħares li affarijiet storiċi iktar tajba dik bl-Ingliż jew bil-Ġermaniż. Umbat, kif bdew jiżviluppaw anke l-għalliema stess, kull ma jmur iktar ikun hemm referenzi, iktar issir affidabbli u splodiet f'daqqa tista' tgħid l-Wikipedia għax bdejna naraw anke lingwi li kważi lanqas biss tkun taf bihom għandhom ħafna artikli u dik hija xi ħaġa li tiddispjaċini għal Malti kif rajt li mhix qiegħda fost dawk li għandhom l-iktar minn 10,000 artiklu, allura nittama li jkun hemm oħrajn bħali li jippruvaw Ikunu kuraġġużi, għax fil-bidu hekk tibda, tibda ma tkunx taf eżatt kif ħa tagħmel, jgħaddi s'issa ma nafx eżattament, nipprova nsib saqajja u minn hawn jew minn hemm nibni l-artikli. Imma ġeneralment issa l-Malti li għandu vantaġġ huwa li mhux qiegħed bħal lingwi oħrajn li m'għandhomx bażi, hemm il-bażi, hemm l-Ingliż, hemm lingwi oħrajn, it-Taljan u lingwi oħrajn li għandhom ħafna bażi, tara liema artikli għandhom diġà referenzi mhux ħażin u jew tittraduċi jew inkella toħloq abbażi tagħhom. Pereżempju, jekk nsemmi l-eżempju personali, il-bliet tal-Italja għażilt li nibda bħala bażi mit-Taljan, mhux mill-Ingliż, għaliex innutajt li għandhom ħafna iktar dettall, Anki bħala xogħol ma nkunx qed nagħmel qisu traduzzjoni ta' traduzzjoni, imma nkun qed nagħmel traduzzjoni mill-oriġinal. Bdejt ninduna u nirranġa u neditja anke mill-Ingliż u mit-Taljan fejn kien hemm żbalji jew affarijiet antikwati. Tkompli minn hemm m'għandniex xi ngħidu. Imma tmur lura tara wkoll kif żviluppaw l-affarijiet matul is-snin. U kif kellna anka l-opportunità nesploraw f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi, L-istorja tal-Wikipedia bil-Malti, il-Wikipedija, hija xtikka differenti minn dik tal-Wikipedia bl-Ingliż u b'lingwi prinċipali oħra. Meta ngħidu lingwi prinċipali, il-Malti huwa lingwa prinċipali għalina l-Maltin huwa lingwa prinċipali bħala lingwa uffiċjali eh, fiħdan l-istituzzjonijiet Ewropej tal-Unjoni Ewropea. Imma interessanti li id-daqs huwa relattiv u allura ir-relattività tad-daqs tal-lingwa jew kella l-ammont ta' nies illi jitkellmu jew jafu il-Malti tal-anqas huwa ferm iżar minn dawn illi jien nerferi għalihom minn żmien għal żmien bħala il-lingwi prinċipali. U allura anka kif żviluppat il-Wikipedia b'lingwi prinċipali, kif ukoll kif qiegħda tkompli anka tiżviluppa il-Wikipedia bil-Malti hija xi ħaġa illi torbot ukoll naħseb jiena anke ma' dan illi qiegħed jiddiskrivilna. Il-mistiden tagħna llum Clyde Triganza. Le, interessanti għaliex kif qed tgħid inti l-kronoloġija tal-Wikipedija bil-Malti inzertat ħabtet tajjeb ukoll mal-formazzjoni tiegħi l-iskola u l-università mbagħad għax jiena lej qisu tlettax-il sena ilu dħalt imbagħad fil-qasam tal-interpretar fejn għamilt seba' snin bħala interpretu naħdem f'diversi istituzzjonijiet internazzjonali u anki f'konferenzi U hemmhekk kelli ma stajtx mhux bħat traduzzjoni li għandek il-possibilità li tikkonsulta dizzjonarji jew affarijiet għax kont naqleb l-iktar lejn il-Malti. Eh, hemmhekk għandek bżonn l-affarijiet mill-ewwel. Tkun taf l-affarijiet minn rajk u tiġik spirtu pront. Allura l-Wikipedija li kont nara bil-lingwi kollha, speċjalment f'affarijiet diffiċli bħal għasafar, ħut, affarijiet ta' ġrajjiet kurrenti bħal meta sploda l-reattur ta' Fukushima. X'inhi iron rod bil-Malti, bit-Taljan, allura li kont nagħmel hu bil-Malti ma tantx kien hemm possibiltajiet, kienet fqira l-Wikipedija bil-Malti u għadha naqra. Li kont nagħmel huwa nibda mill-Ingliż, nara bi Spanjol, bil-Portugiż, il-lingwi Rumanzi x'inhi, jekk ma sservinix bil-Malti, Nara mbagħad nfittex bid-dizzjunarju dak il-ħin u tipprova tibni diġà minn qabel ma tidħol għal-laqgħa ehm, isa terminoloġija jew glossarji jew eh, kliem li ħajkollok bżonn jew tista' tiltaqa' magħhom waqt il-konferenzi. Dejt nagħmel hekk fuq livell terminoloġiku wkoll minn ambjenti oħra, imma l-Wikipedija dejjem kienet interessanti minn dak is-sens għax kont inqabbel il-lingwi fuq livell multilingwistiku u kont nara x'tażliet ta' kliem kien ikun hemm u jew għall-passatempi tiegħi, għall-għasafar jew għall-ivvjaġġar in ġenerali jew għall-wirt kulturali li jiena nħobb inżur kemm jista' jkun f'ambitu tal-UNESCO. U mbagħad minn hemm inqabbel, jiġifieri mbagħad kif jgħidu, tieħu bla ma trodd issur li tkun bnejt ħodd, fis-sens għamilt ħafna snin nuża l-Wikipedija U issa għandi l-opportunità li bħalma kien hemm faqs fil-qasam tat-terminoloġija fuq livell eh, Ewropew imbniet isa database, tissejjaħ l-ajate, eh, bil-Wikipedija min ikun żgħir bħali bħal meta bdejt jien ma kellu l-enċiklopediji fil-karta, issa nittama li xi darba mhux se jkun hemm 6 miljuni jew ma nafx kemm il-miljun hemm b'lingwi oħra u lenin, imma għalmenu Jien pereżempju għalissa meta nara l-Malti qiegħed taħt l-għaxart elef dik is-sold dak is-sold tini weġġa' ġewwa għaliex għaliex għandi nfittex kaħħal pereżempju kieku ma kienx hemm l-artiklu bil-Malti bit-Taljan jew bl-Ingliż jew b'lingwi oħrajn li naf sempliċement għax m'hemmx artiklu. Diġà l-fatt li jkun hemm artiklu fqir li jkun fih biss frażi jew sentenza jew paragrafu diġà tista' tgħin lil min forsi mhux daqshekk mitħla tal-Malti, almenu hekk naraha jiena, ikompli jikkontribwixxi jew jew minn hemm anki l-fatt li jkun hemm artiklu meta meta nkun qed infassal artiklu nħobb nagħmel il-ħoloq il-links. F'lingwi oħrajn ma' kull sentenza li tikteb jitlgħulek ma nafx kemm il-link waħdu. Bil-Malti forsi f'paragrafu forsi jkollok tnejn jew tlieta, dik stess diġà wkoll tillimita utent potenzjali li jkun qed juża l-Wikipedija bil-Malti. Allura bil-mod il-mod jien hekk qed nagħmel anke meta nagħmel l-artikli għad li jiena attiv fil-Wikipedija minkejja li li xahar kollox. Eh, nibda pereżempju eh, kien hemm l-inizjattiva tal-20 sena tal-Wikipedija u kien hemm lista diġà li qegħdin hemm u għażilt l-iktar affarijiet li interessawni bdejt bil-ġebla ta' Rosetta eh, u mbagħad affarijiet iktar relatati ma' Malta Imma minn hemm imbagħad bdejt pereżempju Malta taħt il-Franċiżi, u mbagħad issemmiet ir-rewwixta tal-qassisin, u mir-rewwixta tal-qassisin għaddejt għall-Kavallier ta' San Ġakbu, imbagħad għall-Ordni ta' San Ġwann, u mbagħad minn hemm għaddejt għall-Belt Valletta bħala Wirt Kulturali, imbagħad għall-Ipogeo ta' Ħal ta' Flieni, u minn hemm imbagħad mort il-Kambodja għal Angkor Wat, u mbagħad erġajt lura l-Italja. Tvarja, jien iħobb invarja biex kemm jista' jkun Idealment inkun diġà żort ċertu postijiet, allura sservini bħala mod kif niftakar inġedded il-memorja ta' dak li diġà rajt. Imma mbagħad fl-Inċiklopedija mhix qed sempliċement qed issemmi l-affarijiet ta' fuq fuq, imma tibda tidħol kulma jmur iktar fid-dettall allura tkun tista' sservi anke għalija. egoistikament li nitgħallem iktar. Dawn l-affarijiet li qiegħed isemmi Clyde naħseb li bosta huma nies illi jaqraw l-artikli tal-Wikipedija u minn artiklu jmorru għal ieħor u jesperjenzaw eh, affarijiet simili għal dan li qed jiddiskrivi il-mistieden tagħna llum Clyde Triganza. Imma Ikolli ngħid illi għal kull individwu illi jibda jikkontribwixxi fuq il-Wikipedia jew ossija fuq il-Wikipedija bil-Malti, il-mistoqsija toħroġ weħida. Jiġifieri xi waslek imbagħad biex tkompli anka tagħmel din it-tip ta' kontribuzzjoni għal din l-enċiklopedija online. Li wassal lili personalment huwa li ħabat tajjeb li sirt naf bil-possibilità tal-Wikipedija bil-Malti fi żmien fejn jiena nħobb nivvjaġġa ħafna, is-soltu, u ovvjament bil-pandemija dan ġie limitat, ma waqafx għal kollox imma ġie limitat, u ngħidu hekk minħabba restrizzjonijiet fl-ivvjaġġar. Jien nħobb inżur ħafna siti ta' wirt dinji tal-UNESCO, li huma lista oħra ta' 1,121 sit fid-dinja kollha maqsumin fuq kultura u natura li jitqiesu bħala wirt kulturali jew naturali dinji u jiena żort 505 minnhom s'issa. Hemm ukoll 1,700 oħra indikattivi li kull sena jiżdiedu, jiġifieri għaxar snin ilu meta bdejt inżur kien hemm daqs kemm żort issa. siti, jiġifieri dejjem jiżdiedu kull sena. It-tir mhux li narhom kollha, diġà naf li mhux żgur mhux se jkun il-każ għaliex hemm postijiet li huma fi żoni ta' gwerra jew hekk, imma li kull ma mmur jekk nkun qiegħed qrib tagħhom nżurhom u jekk nkun ħa nara pajjiż ġdid nara lilhom bħala bażi. Ma jfissirx li huma biss hemm x'tara. Imma dejjem żorthom u qatt m'għamilt rendikont tagħhom bil-Malti. Dejjem għamilt reċensjonijiet b'lingwi oħrajn, l-Ingliż, Spanjol, Taljan, Ġermaniż kultant. U dejjem rrid nagħmel kif tgħid, nġedded il-memorji tiegħi b'siltiet mill-sit ewlieni tal-UNESCO dwar x'wassal biex dawn jitqiesu bħala siti ta' wirt kulturali dinji jew naturali dinji, u bil-Wikipedija kelli l-opportunità li nagħmel hekk, għax qed issa nibda bil-505 li għandi, ġifieri ankor wattija waħda minnhom Malta hija nibqgħu fuq Malta. Għandek l-ipoġew ta' Ħal Safdini, għandek is-siti megalitiċi ta' Malta u Għawdex, u għandek il-Belt Valletta, tlieta. U bdejt bihom. Wara li bdejt naħseb fuq kif ħa nagħmel biex nagħmel 505 siti bil-mod il-mod u nelabora fuqhom bħala punt ta' tluq, ġifieri fl-istess ħin li nkun qed inġedded il-memorji tiegħi nikkontribwixxi bl-artikli fuqhom li ħafna mid-drabi nnutajt f'lingwi oħrajn huma dawk l-iktar li jkollhom lingwi bihom. bħala artikli fil-Wikipedija, bħala punta tluq ieħor bat l-20 sena anniversarju tal-Wikipedia bil-Malti u bil-Wikipedia in ġenerali u kien hemm lista u l-iktar ħaġa li laqtitni kienet il-ġebla ta' Rosetta li kienet l-ewwel artiklu tiegħi fej kont qed nitħarreġ kif noħloq artiklu, kif neditjah, kif indaħħal l-istampi, kif indaħħal il-ħoloq. għaliex il-ġebla ta' Rosetta mhijiex UNESCO, imma hija tinsab wieħed mill-iktar binjiet li għandu naħseb rabtiet ma' UNESCOs differenti, ma' siti ta' wirt dinji tal-UNESCO differenti, għaliex il-ġebla ta' Rosetta ma tinsabx l-Eġittu issa tinsab fil-British Museum, imma jekk iżżur il-British Museum biss diġà tista' żżur prattikament isek qed tgħid mort id-dinja kollha. U torbot ukoll mal-qasam professjonali tiegħi li bħalissa huwa traduzzjoni, mhux l-interpretar biss. Għaliex hemm it-tliet kitbiet, l-ġeroglifiċi, l-Eġizzjan demotiku u l-Grieg antik li wasslu għall-iskoperta tal-qari, id-dekodifikazzjoni tal-ġeroglifiċi dak iż-żmien. U bdejt nittraduċi b'dak. Minn hemm imma mbagħad u li naħseb li tista' tkun interessanti anki għal Wikipedisti oħrajn attivi għal Malti speċjalment, huwa li inti taqbad xi ħaġa li hija l-qalbek, qasam partikolari. Ġifieri bdejt bil-ġebla ta' Rosetta, ma mbagħad qalb il-lista kien hemm ukoll l-affarijiet ta' Malta li huma l-monumenti, kien hemm għamilt artiklu fuq il-monumenti, u mbagħad bdejt fuq il-siti tal-UNESCO ta' Malta, il-Belt Valletta, li kienet diġà kien hemm diġà allura żilt biċċa biss eh, jew inkella l-poġġew ta' ħalsa flini u affarijiet oħrajn u komplejt inżid magħhom. Li sibt utli, għalmenu nittaħma li huwa utli u siwi xogħol tiegħi huwa li flimkien mal-Wikipedia insaħħu anke l-Wikidata li hemmhekk Bħala punt ta' tluq għal kull artiklu, inti ġeneralment ikollok fil-lingwi l-oħra definizzjoni ta' x'inhu l-oġġett tal-artiklu, ikollok ħafna ħoloq oħrajn u bil-Malti ma kien hemm xejn. Allura jien qbadt din il-lista ta' 400, kienu ma kontx naf li kienu 400, ma qbadt din il-lista kollha għad din aħjar mill-10,000 artiklu nista' nlaħħaqha f'qasir żmien U għamilt definizzjoni ta' kull artiklu li hemm imsemmi hemmhekk bil-Malti. Issa jeżistu hemmhekk u fejn kien hemm artikli eżistenti jew li qbadt nagħmel jiena, bdejt nemiżhom b'ħolqa biex dak li jkun meta jfittex, pereżempju, li poġġew ta' Ħal-Saflieni l-artiklu bl-Ingliż jew bl-Italjan, issa hemm il-Malti wkoll. u bdejt naqadhom hekk. Wara li għamilt daw kollha qbadt fuq Malta għax kont bdejt bil-siti ta' Wirid Dinji tal-UNESCO ta' Malta u komplejt affarijiet kif għedtlek. Bdejt minn naħa u spiċċajt skont ma nsib. U għamilt irta r-rawixta tal-qassisin li nistħen ngħid imma ma kellix idea li kienet teżisti, għanqlet li l-kurżità biex nkun naf x'inhi, mbagħad sirt naf, komplejt fuq Malta, bdejt kont anzi bil-Malta taħt il-Franċiżi, u mbagħad bdejt fuq ġibjuni differenti u fuq l-ilma tal-pjan fuq postijiet li laqas biss kont naf li jeżistu bħal eh, ta' Bakja u ta' Kandja eh, u għamilt artikli fuqhom, saħħaħt ukoll bl-Ingliż għax kienu b'referenzi antiki jew laqas jeżistu uħut minnhom u għamilt anke bit-Taljan. Imbagħad qbadt affarijiet oħrajn lil hinn minn dik il-lista, ġifieri jien komplejt xorta fuq l-ambitu ta' monumenti jew ta' storja jew ta' kultura, dak l-iktar bażi li qed nagħmel. U bdejt nagħmel oħrajn, bdejt nipprova nagħżel uħud li huma diġà hemm oħrajn bħalhom, pereżempju l-bliet. Il-bliet tal-Italja kien hemm Artikli diġà jidher li għamiltu inti ta' Venezja, pereżempju, ma kienx hemm ta' Verona, li kienet belt għal qalbi ħafna għaliex għamilt l-Erasmus hemmhekk, apparti milli hija belt li titqies kollha kemm hi bħala sit ta' wirt dinji wkoll. U minn hemm imbagħad għamilt ta' Firenze wkoll, U nistanek ma miġi jek, Ruma diġa hemm, u mbagħad ġifieri tipprova taqbad xi ħaġa jien almenu hekk qed noħodha, nipprova naqbad passatemp, delizzju jew xi ħaġa li tinteressani ferm. Imma mbagħad nipprova nemes u nagħżel dak li diġa hemm biex inkomplu nsaħħu. Għaliex innutajt pereżempju min iħobb il-mużika, nassumi li hemm xi ħadd iħobb il-mużika żgur, għamel ħafna tal-Eurovision. Ġifieri ssib ħafna artikli tal-Eurovision jew min iħobb il-futbol jew l-isports hemm ħafna fuq l-isports. Fuq il-futbol, imma m'hemmx imbagħad fuq il-golf, pereżempju. Ġifieri tista' jew tibda kompletament minn ġdid qasam u tibni fuqu. Jew inkella, kif qed nipprova nagħmel jien, Tuża dik il-lista li hemm bħala bażi. Issaħħaħ dak li diġà hemm bħala li tista' tikkontribwixxi inti biex toħloq diġà il-pedamenti, s-sisien, u mbagħad ħaddieħor bit-tama li ħaddieħor diġà almenu qed isib xi ħaġa fuq xiex jibni, mhux jibni mill-ġdid. Dak qed tirti. Jien pereżempju bgħadt nagħmel artiklu fuq il-frott l-ewwel u hemm sensiela ta' frott Pereżempju, ħxejjex aromatiċi jew jew ħwawar hemm bil-Malti, lista, imma m'hemmx artikli separati fuqhom, għax imbagħad tiskanta kif xi ħaġa sempliċi fl-artikli fil-Wikipedija, bħal kwalinkwa eċiklopedija oħra, titwessa' u tidħol fid-dettall u ssir komplikata ferm. Ġifieri hemm kwistjoni mbagħad ta' kemm kapaċi trendi dak li tixtieq trendi bil-lingwa bil-Malti, hemm kwistjoni ta' għarfien pereżempju jiena apposta ma żiltx affarijiet li huma iktar ġuridiċi minkejja li naħdem ħafna fuq dokumenti legali għaliex m'iniex avukat. Ġifieri idealment jibda iżid jew ilaħħam il-qasam ġuridiku xi ħadd li huwa tal-qasam. Ma mhux bil-fors, x'inti qed tieħu Almenu jien mhux qed ħafna drabi mhux qed noħloq mix-xejn, imma qed nuża bażi affidabbli diġà, li kollha diġà l-istilla f'ħafna lingwi oħrajn, u nkompli nittraduċiha għall-Malti ħafna drabi. U anke meta s-suġġett ma jkunx neċessarjament jorbot mal-pajjiżi u żjarat 'l hawn u lil hinn f'postijiet ta' interess kif qed isemmi Clyde, imma jkun forsi jorbot anka aktar ma' dawn suġġetti oħra, mhux biss suġġetti forsi ta' ambitu legali, imma il-mużika, l-isport, affarijiet oħra ta' divertiment u kultura popolari. Naħseb illi it-terminu li nażel li nuża jien biex niddeskrivi dan kollu huwa turiżmu virtwali. U fiċ-ċirkustanzi li sibna ruħna fihom f'din l-aħħar sena, daqqa l-fuq u daqqa l-isfel, bil-ċaqliq li nistgħu nagħmlu f'dak li huwa eh, turiżmu ta' bilħaq. Naħseb li din l-idea ta' turiżmu virtwali hija xi ħaġa attrajenti ta' Perfett, eżatt, ekku. Jien hekk qed noħodha li prattikament Nista' nikkontribwixxi iktar għax almenu nista' nara fejn hemm nuqqasijiet jew fejn nista' nikkontribwixxi iktar affarijiet li żort, hekk qed noħodha bħala bażi, ma jfissirx li wara li nkun għamilt ċertu ammont jew anke biex invarja biss ma nagħmel xi ħaġa li ma mortx jew li nixtieq mmur. Pereżempju jien naf fl-ivvjaġġar in ġenerali bdejt kont qabel ma sirt naf bil-UNESCO, bis-seba' għeġubijiet tad-dinja, il-ġdid, il-ġodda, għax l-antiki kulma kien fadal l-piramidi tal-Eġittu, kienet il-ħolma tiegħi li nżurhom, hemmhekk imbagħad hemm ir-rabta wkoll mal-Ġebla ta' Rosetta, u żort lilhom l-ewwel post barra l-Ewropa. Imma mbagħad minn hemm Dika qatta, mela allura se naqgħad iktar. U mort nara rajthom kważi kollha ħlif waħda l-seba' ġubijiet tad-dinja l-ġdida. Imma minn hemm l-UNESCO ma jfissirx li għax hemm lista bilfors se tgħaqqad magħha, imma sservi bħala qisek għandek aġenda jew qisek għandek lista tax-xiri jew qed taqta' minnha. Dik biss. F'termini prattiċi, Rridu wkoll nżommu f'moħħna illi min jikkontribwixxi għall-Wikipedija ħafna drabi ma jkunx neċessarjament speċjalista jew professjonista f'suġġett partikolari. U dan kollox sew, eh, ma ġara xejn b'daqshekk. Il-mistoqsija però hija dwar kif tkompli. U dan huwa x'irridu naraw li mhux biss Hawnhekk ikollna turiżmu virtwali f'dawk li huma s-suġġetti, ma ma jkollniex turiżmu virtwali f'dak li huwa il-kontribuzzjoni. Eh, naħseb li jekk ikun hemm imbagħad xi ħadd li jkun jew dilettant, m'hemmx għalfejn jkun espert kif qed inti tal-qasam per se, jekk ikun espert tant l-aħjar għax jista' jagħti anki eh, laqt iktar inqas mekkanika biex nsejħilha hekk fit-traduzzjoni speċjalment u iktar lingwaġġ komuni jew iktar speċifiku. Per eżempju, jien ma tantx inħobb nuża l-traduzzjoni awtomatika jew mekkanika, inħobb nibda bħala old school taqbad il-qasam il-lingwi li trid biċċa bil-Malti, biċċa bl-Ingliż, biċċa bit-Taljan u jew skont il-biċċiet li trid, imbagħad jew inżid magħhom jew naqlibhom ta' taħt fuq, jew nara x'kliem jiġini, imbagħad infittex fid-dizzjonarji jew f'kotba oħra relatati. Pereżempju, għall-qasam tal-għasafar il-kullana kulturali hija punt ta' tluq tajjeb ħafna. Għal affarijiet tal ta' terminoloġija iktar speċifika mbagħad għandek kotba bħal qiegħda fuq il-ponta tal-sieni ta' Ġużi Gatt. Dawk jużaw lingwaġġ li forsi mhux mhux għax iktar tajjeb, imma jinstema' aħjar speċjalment jekk ikun qed taqrah. Jien nħobb peress li ġej minn qasam tal-interpretar fej l-lingwa mitkellma iktar mill-lingwa eh, miktuba tot. Eh, nemmen ukoll li verba volant skripta maħnet, fis-sens li dak li qed tikteb għandek iktar ċans tarblu, iktar ċans tara li jkun mirqum u allura tajjeb li kemm jista' jkun tuża lingwaġġ li ħantik eżempju għal dak li qed ngħid biex inkun iktar ċar. Per eżempju, issa kont qed nagħmel artiklu fuq eh, Angkor Wat, il-Kambodja, u semmew ħafna dekorazzjonijiet ta' tinqix tal-Buddiżmu u tal-Hinduiżmu. U kien hemm xena partikolari li hija tissejjaħ the, the Churning of the Sea of Milk. U churning bil-Malti tfittex f'Akwilina jgħidlek tħawwat il-ħalib. taħwid tal-ħalib jew tax-xorrox jew l-affarijiet iktar 'l għand. Fittixt fuq il-qegħda fuq il-pont ta' Talsini u fittixt anki f'Aquilina stess imma mill-Malti għall-Ingliż minflok u sibt it-terminu iktar speċifiku li huwa żinglatura. Hemmhekk jiena ddeċidejt li nuża dan l-iktar speċifiku għaliex mhux sempliċement mixing imma huwa terminu speċifiku Se jekk jiġi xi ħadd imbagħad u jgħid ħa nagħmel fuq il-ħalib, pereżempju artiklu li m'hemmx li qed nitħajjar nagħmel. Fil-fatt ta' x'imbagħad minn hemm kif qed inti tintelef l-Odissea meta tkun qed tagħmel tuża l-Wikipedia. Tajjeb li hemm diġà terminoloġija tajba. Għax inti titwassal il-messaġġ, imma fl-istess ħin tajjeb li li tuża l-lingwaġġ korrett, speċjalment għaliex hija enċiklopedija, xi ħaġa li suppost hija formali minkejja li hija ħajja fil-każ tal-Wikipedija mhux. Dan il-punt ta' terminoloġija tajjeb li inkomplu ftit aktar dwaru għal fatt li Forsi jista' jinħass xi ħaġa xi ftit teknika, imma fil-verità hija xi ħaġa prattika u essenzjali fit-tfassil ta' enċiklopedija sew jekk hi online u anke jekk lema. B'mod partikolari hawnhekk qed nitkellmu dwar il-Wikipedia u anke dwar il-Wikipedija bil-Malti. U peress li għall-Malti ġeneralment, speċjalment online, il-materjal bil-Malti ma tantx hemm, jew inkella li hemm huwa ġej mill-Unjoni Ewropea jew minn qasam iktar formali, affarijiet sempliċi li żgur hemm affarijiet bil-Malti, hemm terminoloġija u taħdit bil-Malti fuqhom, ma tantx jidhru. Allura min ma jkunx espert tal-qasam ħa jużalek dak li huwa l-iktar qrib tal-lingwa sors. Jiġifieri, faċli iktar tgħid tħawwad il-ħalib, kultant twassal iktar il-messaġġ iktar, imma jekk inti qed tuża xi ħaġa speċifika iktar, anki forsi tqajjem anki l-kurżità ta' ħaddieħor jgħidlek x'inhi, nfittix dak it-terminu x'inhu. Id-dominanza ta' l-Ingliż bħala lsien u bħala lingwa Eh, mhuwiex biss naturalment fuq l-internet u mod partikolari fuq il-Wikipedia, ma wkoll f'aspetti oħra tal-ħajja. Madankollu aħna peress li l-attenzjoni tagħna b'mod partikolari hija għal Wikipedija bil-Malti u anka il-Wikipedia mod aktar miftuħ bil-lingwi l-oħra kollha li teżisti kif ngħidu dejjem teżisti madwar 300 lingwa il-Wikipedia, inkluż il-Malti sintendi, Id-dominanza tal-Ingliż hija xi ħaġa li forsi tista' tinkwieta lil min jaħseb dwar kif jissawwar il-materjal li hemm. U hawnhekk naturalment ma' Clyde u xi ħadd li għandu attenzjoni u għarfien tajjeb tal-użu tħaddim tal-lingwa kif għandu, naħseb illi l-osservazzjonijiet tiegħu fuq dan is-suġġett huma verament utli fil-kuntest ta' mhux biss din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi imma wkoll fit-tħaddim tal-Malti fuq il Wikipedia. U naħseb li il-moment li, li kull ma jmur nitilqu li ma qasin kunu nafu l-lingwa sors ewlenija x'inhi, jiġifieri l-Ingliż qed ngħidu ħafna drabi għax l-iktar li għandha artikli, ikun iktar ta' moment tajjeb għal kulħadd jien hekk nara almenu. Għaliex anke l-Ingliż stess għandu x'jikseb l-ewwel nies l-Ingliż kull ma jmur qed jiġi mitkellem kważi minn kulħadd fid-dinja u mhux kulħadd ikun midħla jew ta' professjonalment fis-sens li tkun il-lingwa nattiva tiegħu jew inkella jaħdem biha, imma sempliċement tgħallem għal iskola jew tgħallem għal ambiti differenti. Inti mod taf titkellem bl-Ingliż f'qasam legali, il-qorti, u mod taf titkellem bl-Ingliż biex tirrispondi telefon jew biex tilqa' lil xi turista d-dar jew affarijiet u mod qed titkellem fuq Ingliż fuq reattur fuq reattur nukleari pereżempju jew jew anke Ingliż m'hemmx għalfejn tmur jekk tmur f'ambjent speċifiku xi ħaġa li nkont immur nagħmel meta kont għadni qed nistudja l-interpretu hija diffikultà tal-ismijiet blat tal-għasafar pereżempju. Għandek dejjem l-isem Latin li huwa s-sors, dak dak huwa li jgħaqqad il-lingwi kollha fejn kollha huwa l-istess, imma mbagħad mhix kwistjoni biss li inti tkun taf midħla tal-ambjent fis-sens l-għasfur, ġiet taf l-ekwivalenti tal-isem tal-għasfur bil-Malti jew bl-Ingliż fil-każ tiegħi għax kont immur Malta u noqgħod narhom, imma kwistjoni li tant tkun midħla ta' pereżempju r-rix tal-għasafar. Pereżempju, jekk ikun qed ipassi minn naħa tar-Renju Unit, pereżempju, jkun ikollu kulur mod. Allura jaf ikun grey, pereżempju, jien naf. Mentri Malta jilħaq ibiddel ir-rix l-asfur u jkun aħmar. Ġifieri l-istess speċi, l-istess isem Latin, imma bil-Malti ħajkunlek kulur mod u bl-Ingliż se jkun mod ieħor mhux sempliċement fuq fatturi lingwistiċi imma fuq fatturi fiżiċi, il-kulur tar-rix. Jew inkella ehm, affarijiet oħra li hemm simili huma l-fatt li bil-Malti inti jista' jkollok eh, terminu li ġej iktar mir-romanz, mill-lingwi romanzi u terminu iktar semitiku. Għandna nitilfu r-rikkezza li jkollna żewġ sinonimi, wieħed Semitiku u wieħed Rumanz. Jien naħseb li jkun ħasra jekk nitilfuhom. Kull ma jmur anzi bil permezz li l-Malti huwa wieħed mill-lingwi tal-Unjoni Ewropea, kull ma jmur fejn ma nsibux ekwivalenti mill-lingwa Romanzi jew mill-Ingliż għaliex huma dawk li l-iktar kull ma jmur qed ikollhom influenza fuq lingwi kollha mhux il-Malti biss. Eh, nippruvaw nużaw kliem mis-Semitiku. Għaliex issa f'dal-każ tal-ħalib pereżempju semmejt lek dak żgur hemm xi ħaġa min ikun tal-qasam ikun jaf li kienu jgħidu dari li aktar semitika, imma f'dal-każ użat xi ħaġa romanza ġejja mit-Taljan. Imma imma kull ma jmur ċertu kliem li kien kważi ntesa, jekk tmur tara pereżempju t-testi tal-Unjoni Ewropea jew li mbagħad isiru liġi nazzjonali allura jintużaw anke f'kull ambitu, anke dak nazzjonali, ċertu kliem li kien kważi ntesa qed jintuża iktar. Realtajiet li Malta ma kenniex jew rari jkollna, bħal pereżempju l-borra, biex insemmi xi ħaġa li f'Malta ma tantx tiġri, bl-Eskimiż għandek xi 20 tipi ta' borra differenti u min jaf kemm il-kliem differenti għandek. Bil-Malti għandna xorti ngħidu borra x'ħafna jgħidu silġ, terġa' għal snow, jew jgħidu snow. Imma mbagħad pereżempju għalija li jiena naħdem bil-lingwi kif tinti, imma anke għal kurżità ta' dak li jkun, meta naraw neoloġiżmi li qed jinħolqu naraw borrino. li nħolqot minn Malta mhux minn xi ħadd barra minn Malta li hija snowman. U din dal-aħħar. Ġifieri għad hemm il-possibilità li għax il-lingwa għalhekk hi sabiħa dejjem ħajja. Sakemm tmut, sakemm ikun hemm l-aħħar kopja titkellimha l-lingwa anke waħdek tista' toħloq il-kliem imma iktar diffiċli mbagħad li tista' toħloq neoloġiżmi Jekk inti tista' kelma minkejja li tkun mieta tista' terġa' tqajjimha anytime, jew tista' toħloq xi ħaġa ġdida jew li torbot minnha. Mbagħad ovvjament kollox bil-qies ma tistax taqbad u tivvinta għax iridu jifhmuk. U f'enċiklopedija iktar trid tinftiehem għax però il-fatt li jkun hemm reġistri li jkun hemm xi ħaġa li pereżempju nnutajt dik issa iktar fuq stil li għal referenzi, it-titlu jkun referenzi. Għalfej għandi niġi jien nqot nibdel nagħmela tarif jew xi ħaġa oħra. Il-maġġor parti tal-artikli li ltqajt magħhom jien hija referenzi u tajjeb li jkun hemm linji gwida li segwihom, mhux hekk qed nagħmel jien insegwihom. Ġifieri Kull ma jmur, nittama li iktar ikun hemm utenti u iktar dak li jkun titgħallem kulħadd jitgħallem minn xulxin u mhix kwistjoni biss għax tuża l-lingwa bħala l-għodda tiegħek għall-qasam. Jiena fortunat li hekk hekk nagħmel f'xogħli kuljum. Jiġifieri l-Malti nħaddmu u l-lingwi l-oħrajn nħaddimhom f'xogħli kuljum. Imma anke mill-punt di vista ta' ikollok passatemp, il-fatt li għalmenu jien hekk nara, jekk inti Titgħallem meta tkun żgħir tmur tara logħba futbol? Għandek ħafna kliem bl-Ingliż, imma l-verbi li tuża jew il-mod kif tinfletti ċertu verbi jew hekk mhumiex l-istess bħall-Ingliż, minkejja li huma simili. Ġifieri s-sors ikun Ingliż, imma mbagħad tinbidel anke dik stess, ġifieri tiskurja. Ma ngħidx, ma tgħidx huwa skord jew xi ħaġa hekk tibda tinbidel. Ġifieri anki jekk nibdew minn hemm, il-punt huwa li rridu kun hemm bażi naħseb jiena ta' bħal li semmejt inti tal bħal ma sibtien insomma tal-Wikipedia 20 li jkun hemm bażi ta' affarijiet li huma indispensabbli u tibni fuqhom. Jekk ikun hemm diġà dawk l-affarijiet bażi u tiskanta kemm hemm minnhom, diġà tgħin. Pereżempju kif għedtlek il-lista tal-ħwawar m'hemmx, imma l-lista ta' ħxejjex aromatiċi hemm. Imbagħad hemm siti oħrajn online ta' esperti Maltin li jagħmlu dawn it-tip ta' affarijiet. Illum bl-internet tista' tfittex ħafna u tkun espert mingħajr ma tkun fil-fatt. U xbidni din? Bl-internet tista' tfittex ħafna u tkun espert mingħajr ma tkun. Naħseb li dina kważi hija deskrizzjoni tal- il-poter li għandha il-Wikipedia u li jista' jkollha wkoll il-Wikipedia bil-Malti b'aktar kontribuzzjonijiet bħal dawn li tkellimna dwarhom fil-edizzjoni tal-lum tal-Vjaġġi Enċiklopediċi mal-mistieden tagħna Clyde Triganza. Jekk smajtu it-taħdit ma' Clyde Triganza fil-parti l-oħra tal-vjaġġ enċiklopediku illi ħadkom fuq ullum, U għattu attenti, jew xiftit attenti, għal dak li kien qed jgħid, tiftakru illi semma illi l-ewwel artiklu illi ħoloqu kien wieħed illi huwa ah, propostu ħafna għal suġġett ta' dak illi jiffoka fuq uhu professjonalment, illi huwa il-traduzzjoni tal-lingwi. L-artiklu huwa wieħed illi se jerġa' joħodna ximkien illi morna diġà f'din l-odissea ta' vjaġġi enċiklopedici fl-edizzjonijiet preċedenti. Dan il-post huwa l-Eġittu l-Antik. Morna l-Eġittu l-Antik wara li provajna li naraw daqsxejn xinu kaħħal konna ma' Mark Vella fl-ewwel sensiela f'wieħed mill-ewwel programmi li kellna minn dawn il-vjaġġi enċiklopedici u minn hemmhekk bit-teknika ta' tikħil Spiċċajna konna fil-piramidi. Illum is-sitwazzjoni hija xi ftit differenti. Għal-fatt illi l-artiklu illi se nħarsu leħ fil-Wikipedija bil-Malti illi huwa dak illi kien propju l-ewwel wieħed illi ħoloq Clyde Triganza huwa dak tal-ġebla ta' Rosetta. Tajjeb li ngħidilkom ftit dwar propju l-isem tal-ġebla ta' Rosetta, illi hawnhekk kellna anka diskussjoni eh, fuq livell amministrattiv tal-Wikipedija bil-Malti ta' kif għandha tiġi spelluta il-kelma Rosetta. U raġuni li din hija bbażata fuq il-verżjoni romanza ta' isem tal-post illi fih instabet din il-ġebla fl-Eġittu, inħass illi għalkemm bil-Malti aħna ħafna drabi anka l-isem nispelluh biż-żeta bit-tikka, ġifieri Rosetta, Imma f'dan il-każ l-isem għandu jkun Rosetta Blesse. U allura meta niġu biex nħarsu lejn l-artiklu fuq il-Wikipedia bil-Malti, naraw illi għanna sew il-ġebla ta' Rosetta blesse kif ukoll il-varjant tal-ġebla ta' Rosetta bizzeta propju fl-ewwel frażi tal-ewwel sentenza. Il-ġebla ta' Rosetta jew il-ġebla ta' Rosetta hija steli tal-grano di orit imnaqxa bi tliet verżjonijiet ta' digriet maħruġ f'Memphis, l-Eġittu, fis-sena 196 qabel Kristu matul id-dinestija Tolemajka f'isem ir-re Tolomew 5 Epifani. Anka din l-ewwel sentenza wieħida titlob ċertu ħila fit-traduzzjoni u attenzjoni għall-asla tal-kelma ikolli ngħid. Imma ħalli nifokaw fuq il-suġġett veru propju tal-ġebla ta' Rosetta. U hawnhekk allura f'dan l-ewwel paragrafu nsibu li it-testi ta' fuq u tan-nofs huma bl-Eġizzjan antik bil-kitba ġeroglifika u bil-kitba demotika rispettivament, filwaqt li t-test ta' taħt huwa bil-Grieg Antik. Id-digriet fih differenzi żgħar bejn it-tliet verżjonijiet u dan wassal biex il-ġebla ta' Rosetta kienet il-muftieħ biex jiġu ddeċifrati il-kitbiet Eġizzjani. Kważi f'dan il-paragrafu introduttorju għanna dak kollu li għanna bżon ninkunu nafu biex nifmu xinija il-ġebla ta' Rosetta u għalfejn hija daqstant importanti. Imma l-artiklu ikompli sew u il-paragrafu introduttorju ikompli bitnejn tlieta erba oħra warajh U allura hawnhekk hawn anka mbagħad taqsima li hija deskrizzjoni propju ta' dan l-istili eh, illi naraw daqsxejn eh, għal xiex huwa daqstant importanti u sinifikanti u anke kif semmilna Clyde dan jinstab fil-British Museum f'Londra. Il-ħin l-lum ma jippermettilniex illi nkomplu nitlu aktar fil-fond fuq dan. Imma din it-tieni anka l-opportunità biex nistidinkom kif nagħmel regolarment wara kollox imma llum anka aktar mis-soltu biex tmorru propju fuq il-Wikipedia bil-Malti hemmhekk tfittxu il-ġebla ta' Rosetta u taqraw aktar dwara kif inuwa tradott u miktub mill-mistienen li kellna aktar kmini fil-vjaġġi enċiklopediċi tagħna U b'dik il-ħarsa lejn il-ġebla ta' Rosetta fil-Wikipedia bil-Malti għana ġejna fit-tmimi 23 programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Jina nirringrazzja lil mistieden illi kellna llum li kien Clyde Triganza, kontributur attiv tal-Wikipedia bil-Malti u l-membru ġdid tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar xiġri f'Malta permezz tal-Wikimedia Community Malta, tistgħu żuru s-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online.